نيابة عن الأمير إيه ado kelen aw bɛ tobi lala le fɔ kana nɛnɛ le b'a la bon kɔnɔla le tun ka di de